yetmish uchinchi o'gdilmishning o'tib ketgan hayotiga echinib tovi qilganligi aytiladi o'gdilmish shundoq dedi man behud holda shodlanib yurdim hayotim g'aflat ichida behuda o'tdi hayot kuch quvvati mandan ketmakda tetikligimni yo'qitib qo'limga hasi ammoqdaman u پشایمان qilib dedi ایست kunlarim o'tib ketdi umrim keçilerim kechilarim qoriyishga başladı. Men kalıdek nozu ne'matlarni yedim Bilip bilmay bir kalıdek yaşadım. yana dedi Men man behud oynap külüp kulib yurdim kunlarimni behuda o'tkazibatdim mandin yigitlikning kuch quvvati katdi Әмді көйіп түтәп егітлікке ечінемін. Hayatlıq ocuqdi, ölüm yıqallaşdı. Ölümge çare yo'q, uningdan qutulish yo'limi yo'q. Chechim shunqor paylarda kulrang tusga kirdi. Saqilim kuzda g'azang bo'lgan gul bargiga aylandi. 32 tishim oq unchidek edi. Endi yipi uzilib, bir-birlab chechildi. ko'zlarim bir kunlik yerni ko'ratdi amdi xiralashdi oldimdagi kishinimi ko'rinmayman quloq tutsam yiroq ovozlarni anglaytdim bugun qo'l bilan ishorat qilib so'zlashadigan bo'lib qoldim beshim quzg'un tusidek qopqari edi amdi boshqa oqqu qo'ndi yeshim yetildi amdi men xudo oldiga qaytadigan bo'ldim gunohlarim uchun faryod chekib yig'lashim kerak man xudo oldiga boradigan bo'ldim gunohlarim uchun o'zri so'rashim kerak amdi yaramas ishlarni tashlab ko'nglimni bulg'inishlardan pok qilishim kerak o'gdinmish o'rnidan turib tovba qilmoqchi xudoga sig'inib gunohlarini tilamakchi bo'ldi lekin o'ylanib qoldi va shundoq dedi oldiramay oldirong'uliq ziyonliqdir undoq qilmay oldi bilan bu ish ustida maslahatlashish kerak yaramas ishlarni o'zimdan chatlashtirishim kerak har qandoq ishni maslahat bilan bilib qilish kerak maslahat qilmaganlar ishdan zarlanib pushaymon qiladi so'z mohirlari nima degan angla har qandaq ishda maslahat yaxshi choradir o'z yaqinlaring bilan maslahatlashish kerak maslahat bilan har qandaq ish rivoj topadi maslahatlashsa kishi o'z ishini o'ngshaydi maslahatlashmagan kishi oxiri pushaymon qiladi man endi qarindishimning huzuriga boray uningga bu ishlarimni maslahat qilay yaraydi desa men bu ishlarni qilay bo'lmaydi desa maslahatim o'z joyida qolsin kishi o'z ishini o'zi to'liq ko'rib bilanmaydi boshqalarga tushuntirib aytish kerak maslahatlashsa kishining bilimi kengaydi maslahatga bilim qo'shilsa qo'l uzun bo'ladi maslahatlashgan kishi nima deydi angla kishi o'z ishini maslahat bilan tuttiradi nimish qilishing haqida kishilar bilan kengash kengashmaydigan kishiga qaytilma yiroqlash qandoqli ishni qilmoqchi bo'lsang kengashib ondan qil tilak orzularingni kengash bilan amalga oshir oqshimi yetib qoldi atiganda turib tahorat oldi etini minib alik huzuriga bordi ruxsat so'rab alikning oldiga kirdi alik uni hurmat qilib o'rin ko'rsatdi o'gdilmishning aliki suoli aliki bayon qilib dedi men bugun qarindoshimni qizg'in ziyorat qilmoqchiman agar ijozat berilsa u yerga borsam ziyorat qilib ondan qaytib kelsam aligning o'gdilmishga javobi alik dedi bag'in mandan uningga salom yetkazib qo'y ay komil bilimlik xudoga ixlos bilan ibodat qilgan paytlarida Dua da mine unutmasın. Xudodin günahlarımını tilasin. Duo bilan Xudo gunohlarimni kechirsa ajab emas. O'gdilmish xo'p deb uyadin chiqdi. O'yiga yetib keldi, chiroyi ichildi. Dunyo yuzi oltin rangiga kirdi. Quyosh yoqut rangini zabrang'i o'zgartdi. Osmon qopqini turib yuzini qaraytdi. Barcha kishilarning ko'zini bog'ladi. namoz o'qidi to'shakka kirib yotdi biroz horduq elib xeyli uxladi ba'zida uxladi ba'zida o'yg'oq xiyol surib yotdi xiyoli uni yotqizmadi yana o'rnidan turib ketdi yana to'shak silib yotdi uzun uxladi o'zi yolg'izlikda cho'chib uyg'onib ketdi keyin ikkili ko'zi zodi yumilmadi xiyol surib o'yg'oq yotdi o'zi zerikdi qarasa sharqdan qora qush chiqib uchqunga o'xshash yerdan ko'tarilishga boshladi keyin yildirik bilan oyg'ir yo'ridi o'zidan balgi berib arantir sapki tizildi sukich o'rlab osmonga ko'tarildi so'ri ibrini o'qib sayrashqa boshladi sharqqa qaradi quyosh beshi ko'tarilibdi yerdan yuqoriga qarab o'rlabdi quyosh sho'lisi putaqlanib nayzadek yuqoriga yeyildi osmon yuzi cho'g'dak yolqulladi dunyo so'yimlik yor kulkisidek yo'rib ketdi qayg'ular yo'qolib shodlik boshlandi o'gdilmish o'rnidan turdi Taharet elip namaz okudu. etini mindi ve toqqa qarab yüzlendi. berib etidan tushdi darvozani qoqdi qerindishi ibodatini qo'yib darvozani ochdi o'gdilmish uni ko'rib salom qildi o'dg'irimish salomiga javob yondirdi qo'l tutishib uyga kirishdi qerindishi so'z boshlab shundoq dedi o'dg'irmishning o'gdilmishga suoli ey qerindishim nima uchun kelding so'zla san bilan ko'rishgili teg'i bir oymi bo'lmadiu ko'nglingni tushkunrak ko'ryotaman qizil yuzingmi sarg'ayib qolgandek turdi qandoq qayg'u keldi holingni chuk so'zingni manga ayt ig'iz och o'gdilmishning o'dg'urmishqa javobi o'gdilmish javob berib dedi ey qarindosh zamon o'qi ko'ksimga tagdi dilimni yoriladi zamon pand nasihat berib ko'zni ochsa o'lgan ko'ngilmi tiriladi ekan g'aflat qog'inim uchun ko'nglim uyquda edi zamon nasihati meni uyg'otdi ko'ngil ko'zi bilan qarab o'zimni sinab ko'rdim to'g'ri yo'ldan ozg'onliqimga ajablandim hayot oxirlashdi yukim ig'irlashdi gunohlardan qaytish paytim keldi hayotim davomida kishilarga xizmat qildim xudoning ibodati qilib qoldi beyxud bo'lib uxladim dunyo o'tiyvadi hayotmi o'tiyvadi qara bu dunyo qoladi hayot tugaydi yashash uchun dunyoga intildim umrim oxirlashdi endi bu past dunyo nimaga kerak shuningdek bugungi kunimmi o'tyotidi kelgusi tunimga erisha olamanmi chechim kuzdiki gul bargidek g'azong bo'ldi soqilim shunqor yipidek kumush tusga kirdi men atiki tayyorliqimni qilishim kerak oxiratlik ishlarim tayyorlansin ay aqlliq buningga taqlidan munu so'z aytilgan bu so'zga amal qil ay ko'ngli tuz o'tgan hayotimga pushaymon qilaman qolgan kunlarim qanchlikkin ey oy yuzlikim esit yigitlik kunlarim behuda o'tdi amdi kelgusi tunim behuda bo'lmasin bilimlik zerak kishi menga shundoq dedi ati bo'ladigan ishga bugun tayyorlik qil behud bo'lma ibodat ishlarini bugun qil bugun qilsang atiki ishing hozirlangan bo'ladi qoladek yeb ichib bekor yurdim endi o'zimni osh tashnoqlikqa solay vujudim ko'p nozu ne'matlarni yeb samridi payt keldi bugun uni o'riqlatishim kerak ko'p halovatda yashidi tiliginichi bo'ldi endi bugundan boshlab o'ri tursin nurg'un kishilarni o'ziga dushman qildi ularni xushal qilay tadbirini ko'ray kishilarga ko'p qo'l tekkizdim til surdim bugun tilim ular uchun o'zri so'rasin men uzun vaqt kishilarni ayiblab yurdim endi o'zimni ayiblay ay aziz men egamdan qochgan yomon qochqonman butun borliqim ko'p gunohqa patdi bugun tovi bilan o'zimga yonay öz özümni tushunay egamdin o'z gunohim uchun o'zri so'ray o'lim tutmaz da ibadet qilay Ölüm yepsa ibadet qilinmay kalıdı. bilimi bak cho'nqur kishinimi deydi anla. O sana nasihat qilyotidi ay dili qattiq o'limdin burun paylingdin qayt o'zingni yig' o'lim yepishqanda foydasiz pushaymonni qilma o'limingni unutma tovig'a hozirlan behud bo'lma o'lim kelib bir kuni yoqongdan tutadi yigitlik mazgilingda ibodat qilib ol qeriliq yetib kelganda hamma kuch quvvat ketadi hayotni qadrla oldirab ibodat qil o'lim yoqongni tutmasda diqqat qil sagak bo'l o'lim yetib kelmasda sagak bo'l o'zingni saqla o'lim yetib kelsa sagak bo'laman deyishning foydasi yo'q mana endi u yerdan chiqib sening oldingga keldim yaxshi o'ylab bu ishqa maslahat bergin Sen mening mehribon qerindishimsan. buning amoli qandoq menga aytib ber ey qahramon